Мене ще тільки гобзеком не називали, з болем подумав Булат, і в порівнянні з такою образою навіть закид сіла марша здався невдалим дотипом. Він був безсилий проти цих людей. Їхнє презирство до гобзека могло кожну мить перерости в байдужість, коли все піде на марне. І ця мить настала. Спершу Раймон, востаннє хитнувши бородою, рушив до траншеї собак, а за ним пішли інші. На місці лишився тільки насмішкуватий філмарш. Підпилим людям було байдуже, у що може обернутися завтра цей їхній легковажний крок. Ними володіли стадні інстинкти. Філмарш навіть підійшов і поплескав Булата по плечі, трохи зверхню і надміру дружню. Послухайте мене, сер. Якби ми не дали їм отих дурних консервів, це не навело б їх на сумні думки, ніби нам доведеться сидіти на цьому айсбергу ще цілі тижні. Ми повинні підтримувати в людях оптимізм навіть отакими засобами. Біля входу в траншею став пат. Він єдиний намагався умовити журналістів, які з веселим пожвавленням уже відтручували його. Джентльмени, сказав він, містер матрос має рацію. Б'юсь об заклад. Його не слухали, і дрібненький Мілтон Брус, неможливо скрививши рота, закричав Проте, ви найдурніший у світі юлоп і гладкий кабан. Що ви хочете довести цим витонченим інтелектуалам? Вони ж найрозумніші за всіх. Нехай сьогодні запихаються. А взавтра вишукуватимуть у снігу свої ж мерзлі кізяки. Вигляд у криворотого розлютованого водія був такий кумедний, що викликав загальний сміх. Але це тільки підвищувало настрій. Чорнобородий Раймон відсунув товстуна, поковзом ускочив до траншеї. За ним подався й африканець лорд і раптом обидва вискочили з під брезенту. Жак Антуан, який і сьогодні обрав позицію веселого глядача, гучно зареготав. У траншеї люто гарчали собаки. Тепер уже підбіг філмарш. Чого ви дивитеся? наставив на нього бороду Раймон. То хижі звірі. Дайте мені ваш пістолет. На штанях у нього провисла трикутна латка червоного ватину. Це вже переходить межу, сказав американець, але до нього підійшов пат. Вам не доводилося їсти собачини? тримким чемним голосом спитав він. Мені доводилося. У робочого собаки м'ясо твердюще і дуже тхне. Треба спершу добре наголодуватися, сер. Тому собак забивають лише в крайньому випадку, сер. Філмарш виважив канадця похмурим поглядом і пішов до намету. А серед журналістів щинився справжній гвалт. Усі перелаялися один з одним. Раймон вимагав провчити і собак, і їхнього погонича Нансена. Лорд іще й досі озирався на притрушений снігом брезент, під яким гавкали собаки. З під брезенту косоко блимав ескімос, тримаючи за шлею Пірі рудого настовбурченого пса. Місіс Кетрін вимахувала кулачками і щось доводила рудобородому норвежцеві. Хоцуда з Потоцьким бралися за петельки. Хосе Естрада виголошував перед Мілтоном і патом запальну промову. Все живе кричало і ворушилося від надміру почуттів. І лише Дон Фернандо стояв осторонь і зрідка позирав на Булата через голови. Він не сказав начальникові того, що міг би сказати. І Булат знову завагався, яке за тих двох його визначень дужче пасує до чилійця. Пристрасті вляглися не враз. Полярники що довго кружляли біля собачої траншеї та щось доводили одне одному. Розчепились тільки тоді, коли потомилися і добре змесли. Біля минуті Жак Антуан сказав, ніжно погладивши Раймона по червоній латці.